Եթերում սպորտ մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Ողջունում ենք մեր մարզասերուն կնդիրներին, խոստանում մարզական հաղթանակների ու դրանց հասնելու ճանապարհին հանդիպող դժվարությունների մասին պատմող, ինչպես նաև նորություններով հագեցած եթերաժամ։ այսօր ծրագրում։ Թեքվանդոյի Արցախցի մարզիկները մրցանակային տեղեր են գրավել Ռուսաստանի Դաշնության Եսենտուկի քաղաքում կայացած հուշամրցաշարում։ Մարզական տեղեկատու էջ։ Արևելյան թեքվանդո մարզաձևի մասին առաջին անգամ չէ որ խոսում ենք։ Մյուս արևելյան մարզաձևերից այն տարբերվում է зерքերի եւ ոտքերի ակտիվ օգտագործմամբ եւ ոչ միայն, իսկ ավելի ճիշտ կլինի ասել ոչ այնքան հարձակողական, ինչքան պաշտպանողական դեր ունի։ Արևելյան մարզաձևերն առհասարակ առանձնանում են ֆիզիկական ուժի տեղին կիրառությամբ, ավելի հաճախ պաշտպանելու նպատակով։ Արևելյան մարտարվեստներով զբաղվող մարզիկները, իսկ որպես կանոն որևէ մարզաձևով զբաղվել սկսում են մանկուց, սովորում են հարգել դիմացինին, չթերագնահատել հակառակորդի ուժը, չգոռոզանալ հաղթանակներից եւ չընկճվել պարտություններից։ Վերջերս այս մարզաձևով զբաղվող մեր պատանի մարզիկները մասնակցել են Ռուսաստանի Դաշնության Եսենտուկի քաղաքում կազմակերպված հայազգի մարզուհուն հուշամրցաշարին եւ հայրենիք վերադարձան չեմպիոնի եւ փոխչեմպիոնի կոչումներով։ Մարզիչ Արամո Կրչանն իհարկե հպարտանում է իր սաների հաղթանակներով, նրանց հետ կիսում հաղթանակի բերկրանքն ու պարտության դառնությունը։ Միաժամանակ, քանի որ մարզիկը պարտավոր է տիրապետել իր զգացումներին, նա սեփական օրինակով է ցույց տալիս, որ հաղթանակը իրավունք չի տալիս կանգ առնելու։ Առաջարկում եմ լսել մեր զրույցը։ Պարոն Մկրտչյան, դուք վերջերս վերադարձել եք միջազգային մրցույթից, լավ արդյունքներով, գերազանց արդյունքներ նույնիսկ կարելի ասել, առաջին տեղով, երկրորդ տեղով, եւ մեր նախնական զրույցի ժամանակ ինչպես հասցրեցինք իմանալ, այդ հաղթանակները դժվարությամբ են տրվում, սկսած նյութատեխնիկական բազայից, դահլիճների բացակայությունից եւ այլն։ Խնդրում եմ ներկայացնեք նախ այս մրցաշարը ինչպիսին է, որտեղ են մասնակցել, ինչ տարիքային խմբի երեխաներ են եւ ինչպիսին էր առհասարակ։ Շնորհակալություն։ Մենք հոկտեմբերի 14-ից 19-ը մասնակցեցինք Հյուսիսային Կովկասի գավաթի առաջնությանը, որ տեղի ունեցավ Ռուսաստանի Դաշնությունի Էսենտուկի քաղաքում նվիրված հայ աղջկա աշխարհի չեմպիոն եւ Եվրոպայի չեմպիոն օլիմպիական խաղերի մասնակից Մարգարիտա Մկրտչյանի հուշամրցաշար էր կազմակերպված։ Առաջի անգամ մենք մասնակցեցինք այդ միջազգային մրցաշարին եւ մեր երեխաները հանրապետական մարզադպրոցից 4 հոգի ընդհանուր Արցախից 8 հոգի մասնակցում, մեր հանրապետական մարզադպրոցից Էդգար Գևորգյանը գրավեց առաջին առաջին տեղ, Իսլամ Տաղականչը եւ Իգոր Կարապետյանը երկրորդ տեղ։ Նրանց համար դա առաջին միջազգայինն էր եւ նրանք պատվո դուրս եկան իրանց վրա դրած խնդիրներից։ Նաեւ երկու լավ դեպք պատահեց։ Ծնողները Մարգարիտա Մկրչյանը այնտեղ է ներկայ էին եւ նրանք շատ ուրախացան, մանավանդ իմանալով, որ Ղարաբաղից էինք մենք ներկայացել։ Նրանք նաեւ իրանց հարևանների մոտ նշեցին, որ գիտեք, մեր աղջկա հուշահամալսարին նաեւ Ղարաբաղցիք են եկել, ամենտեղ պատմեցին։ Ներկայացնում էինք Հայաստանը, բայց երբ որ պատվանդանի կանգնեցին Ղարաբաղի դրոշներն էր գցած, իրանք էլ հարցեր էին տալիս, որտեղից են երեխաները, պատասխանում եղավ Ղարաբաղից եւ նրանք ասում են լավ թիմ ունեք, ուժեղ են եւ դրա հանով ես հպարտեմ, որ կարողացանք թեկուզ Հայաստանը ներկայացնող Ղարաբաղն էլ այնտեղ ռոպագանդել, որ բացի հաջողություններից մարտական ունենք նաև սպորտային հաջողություններ։ Իսկ ինչը վերաբերվում է մեր դժվարություններին, մենք երեխաներին սովորացնում ենք, որ դժվարություն հաղթահարելով պետք է առաջ գնալ։ Մենք ունենք եւ մարզասրահի խնդիր, որովհետև ամառվա պահերին քնություններ են սկսում։ Գույքի խնդիր ունենք, որովհետև գույքը ձերք փաբերվում, այսօրվա դրությամբ ոչ լրիվա կարողանում է մարզադպրոցը ճիշտ է, լինում է տարիներ, որ մարզադպրոցին շնորհակալ ենք, ինչքանով կարողանում են օգնում են, բայց դա բավարար չէ ինչ որ արդյունքների հասնելու համար։ Մենք ձերք ենք բերում շատ դժվարությամբ գույքը, եղածներ պահպանելով, վերանորոգելով այն որ երեխաները իրանց ազատ ժամանակը որ պետք է օրինակ խաղան դրանք են ներդնում իրանց պարապմունքների ժամանակ որպեսզի ավելի առաջ գնան եւ գնացինք էսենտուկի մրցումներին ես իրանց ասացի որ շաբաթ 3 անգամ պարապելով անհնար է լինելու դուք այնտեղ տեղ զբաղվեցին եւ նրանք սկսեցին պարապել շաբաթական 7 անգամ արդեն ամենօրյա ամենօրյա պարապմունքներ էր ստադիոնում իրանք վազում էին աստիճաններով տարբեր վարժություններ եւ նրանք իրանց այդ պարանջակին քրտնիքին ավելի վստահ են եւ այնտեղ արդյունքներն էլ համապատասխանաբար եղավ։ Եվ վստահ եմ մենք ունենք մրցաշավ Էլբրուսի գավաթ, որը տեղի կունենա Նալչիկելի Ռուսաստանի Դաշնությունում, որտեղ պետք է մասնակցի Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը միշտ մասնակցում էր SNTQ-ում Հյուսիսային Կովկասի գավաթի առաջնությանը, բայց քանի որ դա տեղեր ունենում էր հայ մարզուհի հա հուշամրցաշար էր, դրա համար նրանք չներկայացան։ Առաջ անգամ Ադրբեջանը չներկայացավ այդ մրցաշարին։ Բայց այս Նալչիկին մրցաշարը Էլբրուս Հուլիսի գավաթ միջազգային Ադրբեջանը միշտ մեծ թվով մասնակցում է եւ հուսով եմ երեխաները կմասնակցեն այդ մրցաշարին եւ այս անգամ ինչ իրանք բաց թողեցին, ինչ թերություններ ունենան, իրանք կշտկեն իրենց թերությունները իսկ ով առաջ տեղ է գրավել, միշտ ես իրենց բացատրում եմ, որ դա արդեն այդ էր этаպը։ Հիմիկվանից նորից պետքա սկսես աշխատել, ասենք դառնալ ինչ որ մրցաշարի չեմպիոն կարողա մի քիչ հեշտ լինի, բայց կրկնել նույնը ավելի դժվար է։ Եվ հետո պահել արդյունքները։ Պահել արդյունքներ, հա, այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, որ մյուս մրցաշարերում ավելի կատարելագործենք, քանի որ մեր մարզաձևը օլիմպիական ոչ է հանդիսանում, մենք պարտավոր ենք Ռիոն, եթե չստացվի մյուս օլիմպիական խաղերում ունենա գոնե ներկայացուցիչ։ Եթե Աստված տա հաջողություններ կլինի, դա Ղարաբաղի համար մեծ պատիվ կլինի։ Իհարկե, եւ մրցաշարերը ցույց են տալիս մարզիկների երևի թույլ կողմերը, ինչ որտեղ հետո ժամանակ կլինում, որ դրանք շտկեք։ Մրցաշարը հայելու նման է։ Ընթացիկ մարզումներին երևի դժվար է նկատել, ինչ որ թերացումներ մրցաշարերի ժամանակ է հեշտ նկատել դրանք։ Այո, մրցաշարերը պետք է շատ գնալ, որպեսզի համփորձը ձեռք բերել, քանի որ մենք ճիշտ ասած սուղ միջոցներով պետություն ենք։ Դրա համար ուզում եմ նա շնորհակալություն հայտնել Աշոտ Դանելյանին եւ երկրորդության գիտության նախարար Սլավ Վասիլյանին, որ մեզ աջակցում են, որ մեր մարտարվեստը, որը օլիմպիական մարզաձևանում կարողանա այդ գոնե 1-2 անգամ այդ միջազգային մրցաշարը գնալով փորձ ձեռք բերի։ Բայց ես ասեմ, որ մյուս պետությունները ամիսը 2-3 անգամ առնվազն գնում են այդպիսի մրցաշարերին եւ դա իրանց փորձի մեծ բագաժ է։ Դա մարզ մարզիկներին իմպուլս է դա տալիս, ավելի վստահ պարապեն, ավելի շատ աշխատեն իրենց թերությունների վրա, քանի որ այստեղ միշտ իրար հետ աշխատելով իրենց թերությունները չեն զգում։ Ճիշտ է, պարապվելն է տեղում շատ նշանակություն ունի, լավ պարապվել ֆիզիկական, շնչառական, բայց երբ որ դու քո հակառակորդին ես արդեն ճանաչում, իրանց թույլ տեղն է դու արդեն մենամարտի տակտիկա եւ հոգեբանություն ես ձեռք բերում։ Դու կարող ես ֆիզիկապես ուժեղ լինես, դիմասկուն լինես, բայց չիմանաս ինչ որ նրբություններ կամ ինչ որ բաներ, որ այդ մարզիկը քո հակառակորդը ունի։ Հույսով եմ, որ եկող տարի էլի կարողանանք մրցաշարեր մասնակցել, հանդես կգանք։ Բայց չէ աշխատում երեխաների հետ, այսինքն նրանք հոգեբանորեն պատրաստ լինեն։ Այո, պետք է հոգեբանորեն պատրաստ լինեն, որովհետեւ կողմնապահությունները ամեն տեղ լինում են, նույնիսկ Հայաստանում ավելի շատ են լինում, քան թե ուրիշ երկրում, որովհետև մեր սպորտը լրիվ էլեկտրոնիկացված է, այսինքն գլուխ, պրոտեկտոր, ոտքերը սա սենսորային է։ Հայաստանում այդ գլուխը 3 տարիա չեն ներդնում նրա համար, որ կողմնապահություն են անում այնտեղ գլուխի միավորները 3-4 միավոր առավելա։ Այդ կողմնապահության տեսակետից միշտ կատարվում է, բայց ես երեխաներին սովորացնում եմ, որ այդ կողմնապահությունը սովորականն է։ Այսինքն եթե մեկ գլուխը չեն տվել, 2-3 անգամ պետք է հարվածեն, որ գլուխ։ Դժվարությունը լինելու է։ Նույն դժվարությունը լինելու է եւ ընտեղ։ Այսինքն դու սովորելով դժվարինին, որտեղ էլեկտրոնիա այդքան դժվարությունը քիչ է ներկայացնում, ավելի էֆեկտիվ հանդես գաս ու արդյունքները ավելի լավը կլինեն իմ կարծիքով։ Մեր երեխաները երևի հենց դրանով էլ առանձնանում են, որ դժվարություններով մարզվում են եւ դժվարությունների հանդիպում են նաեւ մրցաշարերին, այդ կարգի դժվարությունների։ Դա երևի մեր Ղարաբաղի բնույթն է, տենց որ մեր ազատամարտիկներն էլ որ ճունեին զենքեր, միշտ դժվարությունը հաղթարելով թուրքերի զենքերը վերցնելով իրանց դեմ են կանում։ Մենք էլ պետքա մեր ունեցած նյութատեխնիկական բազայով մեր քրտնիքով գլխավորը մեր աշխատասիրությունը պետք է լինի, պետք է աշխատել կամ պետք է ունենաս, որ հավատաս, նպատակը դնես եւ առաջ գնաս։ Շնորհակալություն ձեզ հաջողություններ եւ իհարկե կուզեինք իմանալ մոտ ապագայում ինչ կցանկանայիք հենց ձեր մարզաձևի համար։ Ես մենակ մեր մարզաձևի չէ, ես բոլոր մարզաձևերին ցանկանում եմ հաջողություն, որովհետեւ բոլորին ինչպիսի նպատակներ, ինչպիսի մրցաշարեր կան, բոլորին առաջին տեղ, որպեսզի կարողանան թեկուզ Հայաստանի դրոշի ներքո ներկայանան, այնտեղ բարձրացնում են նաև Ղարաբաղի դրոշը պատվանդաններում տա Աստված, որ կռիվ չլինի Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչեն միջազգային եւ մենք կարողանանք մեր մարզիկներին Ղարաբաղի դրոշը միջազգային մրցաշարերում ծածանենք, արդեն ազատ լինենք, որ չմտածենք, որ Ադրբեջանը այնտեղ կարող է հիստերիկա անի խեգ Ղարաբաղ ներկայացնում կամ այլ իմ երազանքն է, որ օլիմպիական խաղերում Ղարաբաղի դրոշ ծածանենք։ Առաջին տեղ գրաված Էդգար Գևորքյանը պատրաստակամ է հաղթողի կոչումը պաշտպանել նաև գալիք մրցումներում։ Առաջին միջազգային մրցումս էր Ռուսաստանի Դաշնությունում Էսենտուկի քաղաքում։ Կատարել եմ 3 մենամարտ, 3 մենամարտներ հաղթել եմ դժվարությամբ, գրավել եմ առաջի տեղը, ուրախ եմ, որ հայ մարզուհու պատվին կայացած մրցույթին բարձրացրել եմ Ղարաբաղի դրոշը։ Այս մրցույթը նահատուկ էր նրանով, որ շատ պետություններին ներկա եւ ամեն ինչ արդար էր։ Թեքվանդոն դու առհասարակ ինչպես ես ընտրել առաջին անգամ երբ նայեցի, սիրեցի շատ եւ դրա մանտեից թեքվանդոն օլիմպիական սպորտ է եւ հուսով եմ որ մի անգամ կմասնակցեմ օլիմպիական խաղերին։ Դա նախասիրություն է քեզ համար թեքվանդոն դու ուրիշ մասնագիտություն ես ընտրել սա որպես նախասիրություն, սպորտը նախասիրություն է, թե հնարավոր է որ հետո մասնագիտանաս, մարզիչ լինես։ Սկզբից մտածում էի որ նախասիրությունն է, իսկ հիմա կփորձեմ ինչքան հնարավոր է առաջ գնալ թեքվանդոյը։ Պատկերացնում ես քեզ օրինակ մարզիչի դերում կցանկանայի մի նոր մարզիչ դառնալ եւ իմ աշակերտները լինեին աշխարհի չեմպիոններ, օլիմպիական չեմպիոններ եւ միշտ առաջ ընթանային։ Արցախցի մարզիկները հենց թեկուզ ձեր մարզաձևում ինչով են առանձնանում քո կարծիքով։ Ամեն ինչի հասնում են դժվարությամբ եւ ամեն հաղթանակի գինը ավելի շատ գիտեն։ Էդգար, ասում են հաղթանակը ավելի հեշտ է նվաճել, քան պահել։ Դա ճիշտ է, հիմա երբ առաջին տեղ ես գրավել, հաղթող ես ճանաչվել, հետո պետք է մտածես այդ հաղթանակը ինչպես պահես կամ ինչպես չմեծամտանաս, չէ՞, դա էլ է դժվարություն։ Մոտակա ժամանակում Էլբրուսի առաջնությունում նույնիսկ կփորձեմ գրավել առաջի տեղը եւ պահել չեմպիոնի տիտղոսը։ Դա ավելի դժվար է քո կարծիքով պահելը ավելի դժվար։ Այո, որովհետև հակառակորդներից ավելի լավ են պարապում, որպեսզի մյուս անգամ ինձ փորձեն հաղթեն եւ դու պատրաստական ես հաջորդ մրցումներին էլ հարթել։ Այո։ Ինչ կցանկանայի քո մարզաձևի համար էլ կա։ Ունենայինք օլիմպիական չեմպիոններ։ Իսլամ Տալկանչեևը Արցախ է տեղափոխվել Ղրղստանից եւ այստեղ է բնակվում արդեն 5 տարի։ Ոսկե մեդալ չի նվաճել վերջին 5-րդ մարտում պարտության հետևանքով, սակայն չի ընկճվում։ Ինչու ես ընտրել հենց այս մարզաձևը։ Здесь самый лучший спорт для меня, и он меня учит защищаться։ Սա ինձ համար լավագույն սպորտաձևն է։ Այն ինձ սովորեցնում է պաշտպանվել եւ ոչ միայն։ Ես շատ բան եմ սովորել՝ պաշտպանել հայրենիքս, ընկերներիս եւ ինձ մոտ ամեն ինչ ավելի լավ է ստացվում, քան առաջ։ Իսլամ, սա քո առաջին միջազգային մրցումն էր։ Нет, это мое уже второе международное соревнование։ Ոչ, սա իմ երկրորդ միջազգային մրցումն էր։ Իսկ ինչով էր այն տարբերվում։ Это соревнование отличалось тем, что оно еще серьезнее и там будет уже намного больше участников. Նրանով որ լուրջ մրցում էր շատ մասնակիցներով եւ իմ հաղթանակի ձգտմամբ։ Մեր նախնական զրույցում դու խոստովանեցիր, որ ցավալի էր վերջին վարկյաններին պարտվելը, չնայած երկրորդ տեղը մեծ հաշվով պարտություն չէ։ Պատմիր հենց այդ մենամարտերի մասին։ Я дрался 5 боев, и в конце последнего боя я ослабился и проиграл. Ես 5 մենամարտ անցկացրեցի, եւ վերջին մենամարտի ավարտին թուլացա ու պարտվեցի։ Ինչ զգացողություններ ունեիր հենց այդ պահին։ Очень было обидно, но второе место это не проигрыш в спорте. Շատ ցավալի էր, սակայն երկրորդ տեղը պարտություն չէ։ Սպորտում լինում են եւ հաղթանակներ, եւ պարտություններ։ Պարտությունները մեզ ուժ են տալիս ավելի շատ մարզվելու, որ เป զի հաջորդ անգամ նման սխալներ թույլ չտանք եւ հաղթենք։ Իսլամ, արդեն պատրաստվում ես հաջորդ մրցումներին։ Да, я готовлюсь, упорно тренируюсь, чтобы победить. Այո, ես ջանադրաբար պարապում եմ, որ เป զի հաղթեմ։ Իսկ ինչ կցանկանայիր քո մարզաձևի համար։ Я бы хотел, чтобы было намного честнее, чем сейчас. Որ մրցումներում ամեն ինչ ավելի ազնիվ լիներ, որովհետև լինում է այնպես, որ մրցավարները միավորները չեն հաշվում։ Իգոր Կարապետյանը մարզիկներից ամենակչախոսն է։ Նա նույնպես երկրորդ մրցանակային տեղն է գրավել։ Իգորը համոզված է, որ մարզական հնարքները պետք չէ ամենուր օգտագործել։ Սա իմ առաջին միջազգային մրցաշարն է։ Պատրաստվում եմ Նաչկի Էլբրուսի գավաթի առաջնությանը։ Պարապվում ենք քրտնաջան ամեն օր շաբաթը 7 օր։ Բաստողումներ չէ լինում, այսինքն ամենօրյա պարապմունքներ։ Իգոր ինչպես ես ընտրել հենց այս մարզաձևը։ Առաջի անգամ հայրիկը բերեց։ Հետո դուր եկա։ Նախընտրեցի սպորտը։ Ինչ է սովորել մինչև հիմա ոչ միայն ֆիզիկապես, ոչ միայն ուժի առումով, մրցումների առումով։ Սովորել եմ, որ պետք է լինել լավ մարդ, ձեռք եմ բերել նոր ընկերներ, պետք է ամենտեղ ցույց տալ այն հնարքները, որ դու սովորել ես այսքան ժամանակ։ Պետք է հնարքները օգտագործել ըստ անհրաժեշտության, այո։ Արևելյան սպորտաձևերը առանձնանում են նրանով, որ այստեղ ուժը պետք է օգտագործել ինքնապաշտպանության համար եւ բարի նպատակ։ Ինչ ես ուզում հետագայում քո սպորտաձևի համար։ Հետագայում կուզեմ դառնալ օլիմպիական չեմպիոն։ Սպորտ մոլորակն է եթերում։ Բացում ենք մարզական տեղեկատու էջը։ Մադրիդի Ռեալի երկրորդ թիմի գլխավոր մարզիչ ֆրանսիացի Զինեդին Զիդանը կլինի արխայական ակումբի գլխավոր թիմի հաջորդ մարզիչը։ Ռեալի նախագահ Ֆլորենտինո Պերեսն արդեն ընդունել է որոշում, որ հաջորդ ամռանը Ռաֆայել Բենիտեսին կփոխարինի Զիդանը։ Բենիտեսը համարվում է Իսպանիայի հավաքականին գլխավոր մարզիչի հիմնական թեկնածու, Վիսենտե Դել Բոսկեն հայտարարել է, որ Եվրո 2016-ից հետո ավարտելու է կարիերան եւ Իսպանիայի ազգային թիմի գլխավոր մարշչի պաշտոնը կմնա թափուր, բացի այդ Ռեալի առաջատար Կրիշտիանո Ռոնալդոն հայտարարել էր, որ Բենիտեսի գլխավորությամբ Ռեալը երբեք տիտղոս չի նվաճի։ Երևանի Արարատի եւս մեկ ֆուտբոլիստ է համալրել նոր ձևավորվող Արևմտյան Հայաստանի հավաքականը։ Թիմի 9-րդ խաղացողը դարձել է ֆրանսահայ պաշտպան Ռաֆիկ Կայան։ Ավելի վաղ հավաքականը համալրել էին Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի նախկին խաղացող շվեյցարական Սերվետի ֆուտբոլիստ Հրաչ Յագանը, գերմանական Կլևեի հարձակվող Լևոն Կուրչյանը, գերմանական Վեգբերգի կիսապաշտպան Դավիթ Ազինը, բելգիական Վոլյու Զավենտեմի դարպասապահ Տիգրան Խանջարյանը, Երևանի Արարատի ֆրանսահայ կիսապաշտպան Զավեն Բուլուտը, Մարսելի հայ համանքի արձիվ թիմի 23-ամյա կիսապաշտպան Դենիս Օզը, բելգիական Circle Brugge-ի 26-ամյա հարձակվող Իվան Յագանը եւ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի նախկին պաշտպան Վարանց Բզդիկյանը, որը ֆրանսիական Մարսելի սան է եւ վերջերս է խզել պայմանագիրը Լիբանանի Նեջմեհի հետ։ Հայկական արմատներից մասին գիտեմ եւ չեմ մոռանում, սակայն Հայաստանում հաճախ լինել չի ստացվում։ Մարզական կյանքն ու մարզումները թույլ չեն տալիս, ասել է Բրոնզկամարտի համաշխարհային ասոցիացիայի աշխարհի չեմպիոնի ժամանակավոր գոտին նվաճած 27-ամյա ռուսաստանցի պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտիկ Դավիթ Ավանեսյանը, որը տարել է 21-րդ հաղթանակը։ Լարված մենամարտեր, բայց լավ անցկացրեցի։ Հույս ունեմ, որ երկրպագուներս հավանել են։ Այժմ գերազանց եմ ինձ զգում։ Երբեք չեմ տրամադրվում մենամարտը նոկաուտով ավարտելուն։ Ամեն ինչ տեղի ունենում պայքարի ընթացքում։ Մենք հսկայական աշխատանք ենք կատարել, եւ ես պատրաստ էի 12 ռաունդի։ Այժմ ցանկանում եմ հանգստանալ, իսկ հետո սպասվում են համառ մարզումներ եւ մեծ մենամարտեր, որոնց պետք է պատրաստ լինել։ Ինժեներ թիմը նվաճել է բասկետբոլի տղամարդկանց Հայաստանի չեմպիոնի տիտղոսը։ Հայաստանի առաջնության հաղթողը հայտնի է դարձել միայն վերջին խաղից հետո։ Ֆիման ու ինժեները վիճարկել են Հայաստանի չեմպիոնի տիտղոսը, 110-68 հաշվով հաղթել է եւ չեմպիոն դարձել ինժեներ թիմը։ Ֆիման երկրորդն է, իսկ երրորդ տեղում Ստեփանակերտի թիմն է։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա, երբ Հայաստանի առաջնությանը մասնակցում էին 8 թիմեր, այս տարի առաջնությանը մասնակցում է միայն 6 թիմ։ Չեմ կարող ասել, որ երկու թիմերի բացակայությունը որակապես բացասական է անդրադառնում առաջնության վրա։ ՖԻՄԱ-ի եւ ինժեների տարիքային տարբերությունը բավականին մեծ է, ասել է Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Վահագն Հարությունյանը։ Բասկետբոլի Հայաստանի այս տարվա առաջնությանը մասնակցել են Երևանի, Գյումրիի եւ Ստեփանակերտի 6 թիմեր։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել սիրելուն կնդիրներ։ Բոլոր մարզիկներին մաղթում են հաղթանակներ ու մարզական կամք։ Իսկ օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր եւ վարող Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։